บุ๊กทูสองดุนดุนสมาชิกครอบครัว กุตุมเบียกุตุมเบียปู่ตาอาโซบาอาโซบาย่า ยายอาจีอาจี เขาและเธอ เตอันิตี เตอันิตี พ่อวดิลวดิลแม่ไอไอ เขาและเธอ ते आणि ती ते आणि ती छाय मुलगा मुलगा साव मुलगी मुलगी เขาและเธอ तो आणि ती तो आणि ती छाय น้องชายบ่าวบ่าวพี่สาว น้องสาวบหินบหิน เขาและเธอ โตอันิตี โตอันิตี ลุง อานากาคามามา काका मामा पा आ ना काकू मामी काकू मामी เขาและเธอ ते आणि ती ते आणि ती เราเป็นครอบครัวเดียวกัน आम्ही एक कुटुंब आहोत आम्ही एक कुटुंब आहोत कुटुंब लहान नाही कुटुंब लहान नाही कुटुंब मोठे आहे कुटुंब मोठे आहे